Yobu esura ya 11 Zofali Au Zofali omwamati aurorati Ibigambebi enkuyanja birabeo bitaoroirwe no muntu omugambi akamanyika okwo aliwa mazima Ogambe ifakalimba abantu besize kora ajuma utagira yakushubamu Enshongano gamboti ebyonyegesha bibabirungi. Na aliruwanga ninyera. Kyonkakaziru kubaruwanga na gamba akakugambira okwo obumanyi bugira engeri zingi. Kuba wenene niwe mumanyi pempe. Mbwenu omanyoko ruwanga yakubona bonyakake. Kushaga okosa ine arwentambara zawe. wakumanyuruza ruwanga omumarayo wakumanya mbali amani ga rushobora byona gali kugoba amani ge garaigarai kushaga aiguru okoreki gerai okuzimu kushaga sheoli omanye omanyeki oburayi ningashagensi ensi nobukika nigashaga enyanja kensi yakugirabamu akagira abo yaramura akabafunga noa ayaku mutanga kubana amanya abantu okwo bataina ko bali abonoko bafakara abone abaganyire mufera kuija kushobokerwa endogobeshwa ebanze ezale omuntu omutima gwawe kora agutekamu oramutakira koraba awina entambara ogiebwe no mutima gwawe atabamuka bikona kona awo orarora buya utali kwekangaba oragira emirembe totine kantu enaku zawe ulizebwa tolizijuka zirishusha amaizi agagezire oburura bwawe burayaka kukira eyangwe noro buli babulimu omwirima bulishusha emambya okushubira kwawe kulikugumisa ruwanga alikulinda mara oligwa omumirembe ora nagiraga hataliwo wakukutinisa abantu bangi balirukira aliwe ababi balimagamaga kyonka tibalibona bwirukiro neshubi yabo nirufuwenka